Mary Harry au Lady Mary Daring estis angla componistino filino de richa londona comercista familio membro de la Leven Company cae fratino de la curatsisto William Harvey malcovranto de la circulado de la sango y el agio de Dec 1 Gieniris en la Hackney College eleganta angla lerneio por knavinoi, kie si tudis musicon, cae ancau lernis la latinan, la fransan, cuiradon, cudradon, cae danson. Ciam, si agis dexes iaroin, si secrete et sigis al si acuso William Hart. Ged sigio, Kiun shia patro nuligis attendante pli avantagion geedzetson. En l'agio de decnau, si etsigis al ser Edward Deren, con quiu si havis decsep geinfanoin. Pos la geedzigio, si estis entusiasmita de sia edzo al studado de liuto cae componado sub Henry Lois angla musicisto kaj componisto de la cortego de Carlo la Unua. Kiam post Lois publicigis sian propran collecton da verkoj, Selec Air and Dialogs, li la tutan vercon al sia studentino, la honorinda Lady Dering, edzino de Sir Edward Derin, char malmultai el ambau sexoi egalis sian perfecteston. Tiel, li includis tri componajoin de Lady Mary Daring cune al siai vergoi. Citiu tri pezoi estas la solai en la collecto, kiui ne instas verco de Henry Lois, Quancam la covrilo nur mencias Henry Lois, qui el componisto, la nomo de Lady Derin aperas en la musico mem. La componagioi de Mary Harvey, Lady Derin, estas tri charmai malpesai cantoi por solista vocio laula lirica stilo. Ili ejas la stilon de la tempo, mese de la dexepa iarcento. Same kier la versoi chi sia nobla edzo cavis la plesuron doni riflectas la stilon de la plei conata e en la mondo de poesia la lirica canto a force design to be cruel, estis pezzo de granda popularezzo d'un sia vivo gestis publicigita in tria parta riccollecto idelois cae poste de John Playford, en sia clopodo, verti musicum por reflecti la ritma in vortoin de la texto, citiu canto usas jamban mesurilon en quin mesurei frasoi. Mary Harvey, Lady Daring, ricevas locon en la historio de la angla musico, pro tio si estis la unua virino en Anglio qui musicae musica componajoi estis publicigitai sub sia propra nomo